Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Srpanje 1993. godine. Odnosi između Narodne republike Kine i Sjedinjenih američkih država sve su loši. Nakon gušenja demonstracije na trgu Tiananmen administracija predsjednika George Busha starijeg poslala je signale da se odnosi između dvije države neće mijenjati ali 1993. u Bijelu kuću ušao je Bill Clinton i njegova administracija zauzela je stav koji je najbolje izrazio Clintonov savjetnik za nacionalnu sigurnost Anthony Lake. Kina je diskreditirana kršiteljica ljudskih prava. Činilo se da svatko u Clintonovoj administraciji ima primjedbu na ponašanje Kine. Ministarstvo trgovine ukazivalo je na sve veći deficit u robnoj razmjeni s tom zemljom i na njezino zatvoreno tržište. State Department ukazivao je na kršanje ljudskih prava i na izvoz kineskog oružja. U srpnju T-93. u posjet Kini došla je tajnica za međunarodnu sigurnost Lynn E. Davis i osudila kineski izvoz projektila M11 u Pakistan. Njezin kineski kolega rekao je da je spreman razgovarati o izvozu oružja u Pakistan kada SAD budu spremne razgovarati o izvozu oružja na Tajvan. A onda je Centar za neširanje oružja Središnje obavještajne agencije CIE dobio informaciju koja je samo pogoršala stvari. Patrick Tyler u knjizi Veliki zid šest predsjednika i Kina piše. Kineska vojna tvrtka spremala se otpremiti opasne kemijske agense u Iran. Oni su bili ključni sastojci u proizvodnji kemijskog oružja. Tovarni list kineskog broda koji je prevozio taj agense pao je u ruke Cije i Gordon Oler, čelnik Centra za neširanje oružja, rekao je Bijeloj kući da za obavještajnog profesionalca nema bolje stvari. Tovarni list bio je dokaz. Kontejnerski brod Yinhe registriran je na China Ocean Shipping Company, monopolnu tvrtku u državnom vlasništvu. Spremao se na plovidbu iz Dalijana, luke na sjeveru istoku Kine. Tovarni list upućivao je na to da će brod isporučiti veliku pošiljku tiodiglikola i tionil klorida u iransku luku Bandar Abbas. Prva kemikalija temelje za iperit, a druga za nervni plin sarin. Washington je naložio veleposlaniku u Pekingu, Jamesu Stapletonu Royu, da zatraži objašnjenje od kineske vlade. Roy je 23. srpnja došao u kinesko ministarstvo vanjskih poslova. inhe je već isplovio iz Dalijana i bio na putu za Singapur. U kineskom ministarstvu rekli su Roju da će ispitati optužbe. Inke je uplovio Singapur. Šef tamošnje cijene posta izvijestio je da nisu iskacani kontejneri s kemijskim agencima. Brod je nastavio plovidbu preko Indijskog oceana. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Anthony Lake sazvao je vijeće za nacionalnu sigurnost. Preporuka je bila da američka ratna mornarica prati Jinhe. Patrick Taylor piše. Četvrtoga kolovoza Roy je pozvan u Ministarstvo vanjskih poslova, gdje mu je pomoćnik ministra Qin Huasun rekao da je kineska vlada temeljito istražila optužbe da Yinhe prevozi zabranjene kemijske agense u Iran i utvrdila da takvi agensi nisu na brodu. Rojev telegram s kineskim nijekanjem postojanja kemijskih agensa na brodu cija je dočekala s negodovanjem. Ostatak administracije slijedio je Ciju. Pacifička flota nastavila je pratiti brod. Ro je dobio naputak da se vrati Kinezima i zahtjeva da se brod zaustavi kako bi ga se pretražilo. Kinezi su dodatno bili razdraženi, ali pristali su na to pod uvjetom da pretragu obavi neutralna strana. 8. za kineska vlada odlučila je da se situacijom oko broda Yinhe izađe u javnost i optužila Sjedine države za ometanje plovidbe kineskog broda. Kada je kineska vlada obavijestila javnost o situaciji u kojoj se našao Jinhe, veleposlanik Kroj, koji je rođen u Kini 1935. znao je da kemijskih agenca na brodu nema. Washington nije odustajao. 18. kolovoza u posjet Kini došao je senator Chuck Robb i njega je primio kineski vođa Jiang Zemin. Na tom je sastanku Jiang počeo govoriti o krizi s brodom Yinhe. Patrick Taylor piše. Osobno sam istražio taj slučaj, rekao je Jiang, dodavši da je siguran da na brodu nema kemikalija. Želio je da američki veleposlanik zna da je kontroverza oko toga broda dosegnula sam vrh kineske države i partije. Govorio je kao predsjednik Kine. Nema kemikalija na tom brodu. Roy mu je instinktivno vjerovao. Nijedan kineski predsjednik ne bi stavio svoj prestiž na kocku, ako nije potpuno siguran. Još važnije za Roja, jednom kada se Jiang o tome izjasnio, američki će odgovor biti bitan. Kinezi su sada novu administraciju stavili na kušnju, pitajući kakav odnos Clinton želi s Kinom. Želi li odnos u kojem će Washington pretpostavljati da nijedan kineski vođa ne može govoriti istinu? Želi li Washington sukob? Roy je upozorio Washington da po njegovom mišljenju kemikalije nisu na brodu. Cija je odgovorila da on ne zna sve podatke i da ona ima tovarni list u kojem piše da su na brodu kemikalije. Administracija predsjednika Clintona nije se mogla povući. Što ako su na brodu kemikalije i one budu iskrcane u Bandarabasu? Rabasu Kako će izgledati nova administracija koju tako na samare Kinezi? Američka mornarica i dalje je pratila brod, ali sada je onesposobila brodski GPS i Jinke se morao usidriti na otvorenom moru. Usred te krize Clintonova administracija nametnula je Kini sankcije zbog prodaje raketa i raketnih dijelova Pakistanu. Patrick Taylor piše. Krajem kolovoza Saudijska Arabija ponudila je da bude domaćin pretraživanju Hea i Kina je pristala, pod uvjetom da se na brod ne smije ukrcati ni jedan Amerikanac. CIA je poslala svoje stručnjake u Saudijsku Arabiju kako bi nadgledali pretragu. Nakon tjedan dana duge pretrage svakog kontejnera na brodu pokazalo se da na brodu nema kemikalija. Kinezi su objavili pobjedu. Rekli su da je razvihana američka obavještajna služba lagala. Peking je pokrenuo propagandnu kampanju tražeći odštetu za maltretiranje Hea i njegove posade. Ministar vanjskih poslova Chien Chi-chen, govoreći na godišnjoj sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda, napao je, kako je rekao, hegemonističko ponašanje samozvanog svjetskog policajca koji gazi međunarodno pravo i pravila međunarodnih odnosa. U Washingtonu su Lake, državni tajnik Christopher i ministar obrane Aspin bili bijesni na Ciju. Umjesto da prizna grešku, Centar za neširenje oružja širio je priču da su Kinezi nekako duž puta bacili kemikalije u more, kao da je kontejnerski brod mogao to učiniti dok je stalno bio pod nadzorom. Kada je Cija bila prisiljena predati izvještaj o tom događaju, postale su očite greške u prosudbi njezinih agenata. Centar za neširenje oružja previše je vjerovao tovarnom listu. Kemikalije vjerojatno nikada i nisu utovarene na brod. 24 dana Jinhe je bio nesposobljen na otvorenom moru. Ipak Sjedine države i Kina nisu potpuno pokvarili odnose. U studenom 1993. predsjednici Clinton i Jiang sastali su se u Sjetlu. Prije tog sastanka Jiang Zemin objavio je temelje politike prema Sjedinim državama, koje su opisane u 16 znakova kineskog pisma. Temelji te politike bili su povećati povjerenje, smanjiti nevolje, povećati suradnju, izbjegavati sukob ali Kina nije zaboravila kako se postupalo s njezinim teretnim brodom u prvoj godini mandata Bila Clintona. U prvoj godini mandata njegovog nasljednika Kina i SAD ponovno će se sukobiti. John Garver u knjizi Kineska potraga povijest vanjsko-političkih odnosa Narodne republike Kine piše. U 8.15 po pekinškom vremenu 1. travnja 2001. zrakoplov američke mornarice za elektronsko izviđanje EP-3 sudario se s mlažnjakom ratnog zrakoplovstva narodno oslobodilačke vojske Kine. Kineski zrakoplov srušio se u more, pilot je poginuo. Američki zrakoplov, iako teško oštećen, uspio se prisilno spustiti na najbliži aerodrom zrakoplovnu bazu kineskog ratnog zrakoplovstva na otoku Hainanu. Dok je američki pilot letio prema bazi na Hainanu, poslao je je poruku o prisilnom slijetanju, ali nije dobio usmeno dopuštenje od kineske strane prije nego što je sletio. Američki zrakoplov tako i ušao u kineski zračni prostor i sletio na kineski teritorij bez kineskog dopuštenja. Kada je sletjela, posada američkog zrakoplova odbila je otvoriti vrata zrakoplova i nastavili su neko vrijeme teškim čekićima uništavati osjetljivu elektroničku opremu. Sudar se dogodio 104 km ili 65 milja jugoistočno od otoka Hainan, duboko unutar 200 nautičkih milja široke kineske ekskluzivne ekonomske zone, ali znatno izvan 12 milja širokih kineskih teritorijalnih voda. Američki zrakoplov prikupljao je elektronske odraze naprednih kineskih brodova, nedavno kupljenih od Rusije i možda i kineskih protuzrakoplovnih sustava. Američka vlada tvrdila je da je spori, veliki i klipnim motorima pogonjen EP-3 letio na autopilotu kada se u njega zabio kineski lovac. Kina je tvrdila da je do sudara došlo kada je američki špijunski zrakoplov naglo skrenuo i ušao u putanju mlaznog lovca. Kina je dodala da je zanimljivo kako nema kineskih špijunskih zrakoplova ispred američke obale. John Garver piše. Postupanje Vašingtona u ovoj krizi činilo se Kinezima, kako političkoj eliti, tako i običnim ljudima, kao arogantno, sirovo i nasilnički. Američka strana bila je prva koja je javila o incidentu. Bio je niz takvih i sličnih slučajeva u kineskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni, samo u 2000. više od njih 20, koje su dvije strane riješile u tišini. Kineska strana dala je prvu izjavu 5 sati nakon američke. Iz perspektive Pekinga, raskid s prijašnjom praksom i jednostrana objava o incidentu bez konzultacija s Pekingom bile uvreda i iskaz neprijateljstva. Prve američke izjave bile su optužujuće i pune zahtjeva i posredno izražene prijetnje. Iz perspektive Pekinga to je bilo nasilništvo i politika moći. Kina je ta koja je pretrpjela štetu i čiji je teritorij narušen, a opet Sjedinjene države bile su te koje su tražile oštre zahtjeve podržane prijetnjama. Kina je odlučila da će ovoga puta tražiti ispriku i odštetu. Tek onda će se 24 člana posade špijunskog zrakoplova moći vratiti u Sjedine države. 4. travnja državni tajnik Colin Powell u pismu kineskom kolegi izrazio je žaljenje zbog smrti kineskog pilota. Qian Qichen odgovorio je da Sjedine države moraju zauzeti realistički stav i ispričati se kineskom narodu. Sljedeći dan predsjednik Bush mlađi izrazio je žaljenje zbog smrti kineskog pilota, a 8. travnja Powell je prvi puta upotrebio riječ sorry. 11. travnja američki veleposlanik u Pekingu Joseph Pruher dostavio je Ministarstvu vanjskih poslova Kine pismo u kojemu se iskazalo iskreno žaljenje zbog smrti pilota i da je Sjedinim državama vrlo žao što je američki zrakoplov ušao u kineski teritorij. Nakon deset dana 24 člana posede napustila su Hainan. Kina je tražila milijun dolara odštete. Dobila je 34.567 dolara za hranu i smještaj američke posade. Kina se tješila i činjenicom da posada špijunskog zrakoplova nije uništila svu opremu i materijal sa šiframa i prikupljenim podacima. Kasnije će NSA, Nacionalna sigurnosna agencija, procijeniti da gubitak povjerljivih podataka nije bio katastrofalan, a ali vrlo ozbiljan. Slučaj broda Jinhe i slijetanje američkog špijunskog zrakoplova bili su vanjsko-političke kušnje za novog vladara Kine, Jiang Zemina. Za razliku od karizmatičnih Mao tse i Deng Xiaopinga, njega su nazivali birokratom. Govori Zorana Baković i dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoga. on djelomično i je prije svega iznad svega bio birokrat i on je uopće i došao na vlast e, na očaj mnogih kineza koji su se nadali da će imati, tako kako oni to vole reći, mudraca filozofa koji vlada zemljom, dolazi Jiang Zemin koji je istina fakultetski obrazovan. Dakle, on je čak prvi koji je završio fakultet, on je elektroinženjer Međutim, partijski sekretar u tom trenutku Šanhaja, odnosno u trenutku kada se događaju sve te velike bure u Pekingu, partijski sekretar Šanhaja, podsjećam, u kineskom partijskom sustavu je uvijek važnija partijska, dakle partijski sekretar Šanhaja je daleko bitnija funkcija nego gradonačelnik. On uspijeva zadržati Šanhaj da, se, da ne slijedi Peking. Dakle, on, on je zadužio svoj kredit e, je pobrao time što je uspio bez sile, spriječiti da Šanha iziđe na ulice i da se na neki način ta cijela drama umnoži u još jednom bitnom, vrlo bitnom i vrlo važnom kineskom centru. Deng Xiaoping ga vadi iz rukava, nikada ne objašnjava točno zbog čega. Ostalo je uvjerenje da nije imao izbora, a da je morao čim prije naći trećeg, jer su mu prva dva bila neuspjela. Dakle, Hu Yaobang koji je bio iznimno, iznimno inteligentan i sposoban partijski rukovoditelj, e, smijenjen, Zhao Ziyang smijenjen, on mora vrlo brzo doći s trećim. I dolazi se Jiang Zeminom koji nikada nije bio omiljen u narodu, nikada nije bio omiljen, zapravo ni sa koje strane i zbog mnogo čega ću reći zapravo je vjerojatno najpocijenjeniji e, kineski rukovoditelj u ovoj povijesti od Mao Tse-tunga do sada. Ja mislim da on zavrijeđuje puno više nego što mu se daje, zbog toga što je on usprkos tomu što nije imao tu karizmu, on je imao dovoljno hrabrosti ući u mm, promjene koje, promjene koje su vrlo, vrlo bile bitne za komunističku partiju. Dakle, prvo je razmišljao o tomu da li je vrijeme komunističku partiju premenovati u socijaldemokratsku. Nigdje se o tome nije pisalo. Nigdje. Ja sam tome svjedočila kao prevoditeljica kada je predsjednik e, Mesić bio u posjetu Kini i na službenoj večeri koja je obično produžetak razgovora i tu se razgovara o onome što ne želite da bude upisano. E, Jan Zemin pitao Mesića zašto je došlo do raspada Jugoslavije. Mesić je objasnio da je to zbog toga što Savez komunista nije shvatio da se mora otvoriti za procese demokratizacije i za trendove koji su bili neizbježni da bi se to moglo održat. Jean Zemin je na to se obratio sam tadašnjem šefu diplomacije Čenči Čenu, inače izvanrednom diplomatu koji je dobro poznat Hrvatskoj jer je on vodio kasnije i uzajamno priznanje neovisne Hrvatske i Kine i rekao je sam ja tebi govorio da i mi moramo ići tim putem i da moramo razmišljati o socijaldemokraciji, a ne o socijalističkoj, a ne o komunističkoj partiji kao političkoj strukturi koja povezuje zemlju. Tomu nije uspjelo zbog toga što je za to, to bi bio ogroman potez koji je naravno iziskivao i isto toliko ogroman rizik. Komunistička partija Kine imala je 2023. godine 99 milijuna članova. To masom rukovode tri tijela. Centralni komitet, politbiro i stalni komitet. Centralni komitet Richard McGregor u knjizi o kineskoj komunističkoj partiji naziva nekom vrstom izvršnog odbora partije i on ima oko 370 članova. Centralni komitet bira politbiro, tijelo od dvadesetak članova, koje pak bira stalni komitet, tijelo koje danas ima sedam članova. U njemu su generalni sekretar partije i njegovi najbliži suradnici. Taj uski krug ljudi koji vlada kinom povezan je jednom napravom crvenim telefonom. Richard McGregor u knjizi Partija, tajni svijet kineskih komunističkih vladara, piše. Crveni stroj nije običan telefon. Svaki ima samo broj sastavljen od četiri znamenke. On je spojen samo sa sličnim telefonima kroz isti šifrirani sustav. Crveni strojevi posuti su po uredima funkcionara najvišeg ranga, na stolovima ministara i vice ministara, glavnih urednika partijskih novina, predsjednika i predsjednica elitnih državnih poduzeća i vođa brojnih od partije kontroliranih tijela. Telefoni i faksovi zaštićeni su ne samo kako bi se partijske i vladine komunikacije osigurale od stranih obavještajnih agencija. One također pružaju zaštitu od špioniranja od bilo koga tko je izvan sustava vladajuće partije. Posjedovanje crvenog stroja znači da je neka osoba ušla u uski klub koji vodi zemlju, malenu grupu uglavnom muškaraca koji su odgovorni za oko petinu čovječanstva. Rush Doshi u knjizi Duga igra procjenjuje da u Kini ima oko 3000 crvenih telefona. Sustavom upravlja tajna vojna jedinica smještena u zapadnom Pekingu, u kojoj, ako je vjerovati dnevniku South China Morning Post, služe samo žene. Pored centralnog komiteta, politbirova i stalnog komiteta, još jedno tijelo ključno za vladanje kinom. To je Središnja vojna komisija, tijelo kojim partija upravlja vojskom. O značaju tog tijela dovoljno govori savjet koji je Deng dao Jiang Zeminu kada ga je imenovao za generalnog sekretara. Od pet radnih dana četiri provedi s vrhom vojske on mijenja doktrinu komunističke partije, završava, to više nije revolucionarno, već imamo podršku Denga prije nego Deng umro, da se komunistička partija više ne naziva revolucionarnom partijom, nego vladajućom, rukovodećom partijom. I Jan Zemin dolazi s doktrinom koje su se svi smijali tri predstavljanja. I to kada kažete na kineskom Sanga taj biao, to doista zvuči smiješno, onda su čak to mijenjali, pa kada okrenete te karaktere, između Sanga taj biao dobijete taj Sanga biao, znači nos tri sata, gleda kako, na kojem vrijeme ide drugčije i u tom ismijavanju je samo jedan dio Kineza primijetio što ta tri predstavljena znači. Dakle, komunistička partija Kine predstavlja napredne proizvodne snage, predstavlja naprednu kulturu, jer Jiang Zemin je imao obsesiju da gospodarske promjene i napredak mora slijediti i kultura koja to mora biti na istoj takvoj razini. I ono što je ključno, komunistička partija predstavlja većinu cijelog kineskog naroda, dakle ne više radničke klase, seljačke, vojske, nego cijelog kineskog naroda interese cijelog kineskog naroda u koje se, kao što je on to poslije pokazao svojim potezima, ubrajaju i oni koji su se već obogatili. I on je taj koji otvara vrata komunističkoj partiji primit te koji su se obogatili, u to vrijeme govorimo već o dolarskim milijunašima i otvara vrata za komunističku partiju koja nije više opsjednuta klasnom borbom, revolucijom, nego koja je zapravo sada jedna ja bih rekla, osuvremenjena stranka koja zastupa jedan interes društva kako ono već počinje se polako formirati, zapravo dobiva svoj novi lik. Deng Xiaoping prvo je za svog nasljednika odabrao Hu Yaobanga. Morao ga je smijeniti zbog njegove potpore studentskim demonstracijama 1987. Svog drugog nasljednika, Zhao Zeyanga, morao je smijeniti zbog njegove potpore demonstrantima na trgu Tiananmen. Konzervativci u partiji nadali su se da će Deng nasljednika potražiti među njima. Možda bi to mogao biti premijer Li Peng ili glavni ekonomski planer Yao Yilin. 31. svibnja 1989. Deng je prekinuo iščekivanje. Objavio je politbirovu i stalnom komitetu da je njegov izbor Jiang Zemin, partijski šef Šangaja. Politbirovu je Deng ovako obrazložio izbor. Narod vidi stvarnost. Ako isturimo okamenjeno konzervativno vodstvo ili ako narod povjeruje da je vodstvo prosječno koje ne može održavati budućnost Kine, onda ćemo stalno biti u nevoljama i nikad nećemo imati mirnog sna. I tako je Jiang Zemin postao Dengov nasljednik. Joseph Q. Smith u knjizi Kina nakon Tiananmena piše Rođen 1926. u gradu Yangzhou u provinciji Jiangsu, Jiang je dobio miješano kinesko i zapadnjačko obrazovanje. Godine 1943. Zhang je počeo studirati za inženjera elektrotehnike na središnjem sveučilištu u Nanjingu, koje se spojilo sa šangajskim sveučilištem Jiao Tong. Negdje u to vrijeme Zhang se uključio u revolucionarne aktivnosti i 1946. postao član komunističke partije. Godine 1947. počeo je Zhangov postupni uspon, uglavnom na tehničkom polju. Godine 1953. njegov politički mentor Wang Daohan, kasniji gradonačelnik Šangaja, zaposlio ga je u šangajskom projektnom uredu broj 2. Dvije godine kasnije odabran je da ode na studij automobilskog inženjerstva u Staljinovoj tvornici automobila u Moskvi. Kada se sljedeće godine vratio u Kinu, poslan je u tvornicu automobila 1 u Changchunu, gdje je ostao sljedećih šest godina. Kada je izbila kulturna revolucija, Zhang je došao pod udar kao osoba na vlasti koja je krenula kapitalističkim putem, ali brzo je nastavio s karijernim usponom, kada je 1971. izabran da vodi tehničku delegaciju u Rumunjsku. Godine 1980. Wang Daohan imenovan je za gradonačelnika Šangaja i preporučio je da Jiang zauzme njegov stari položaj u Državnoj komisiji za upravljanje uvozom i izvozom te u Državnoj komisiji za upravljanje investicijama, tijelima koja su bila odgovorna za tek uspostavljene specijalne ekonomske zone. Jiang je imenovan za ministra elektroničke industrije u lipnju 1983. Dvije godine kasnije, opet uz potporu Wanga Daohana, imenovan je za gradonačelnika Šangaja. Godine 1987. partija ga je postavila i na čelo partijske organizacije u Šangaju. Dengu nije promaklo da je taj grad za vrijeme demonstracije na Tiananmenu bio miran i tako je on odabrao svog nasljednika kojeg neće morati mijenjati. Pored toga je Jan Zemin imao jednu tehniku vladanja koja je bila zapravo potpuno nesladiva i koja je dugo trajala i koja se je, pa ja bih rekla čak do ove pandemije, držala kao neoborivom. A to je koalicija između tri elite, triju elite, Dakle, političke, partijske, gospodarske i intelektualne. Vojsku ne moramo ni pominjati jer ona bila pod vrlo striktnim kontrolom partije. Zhang je dakle prvi čovjek koji je istodobno i šef, generalni sekretar, namjerno koristim upravo te izraze jer to su ti komunistički izrazi, dakle ne tajnik nego generalni sekretar Centralnog komiteta komunističke partije, predsjednik republike i predsjednik partijske vojne centralne komisije, što znači e, vrhovni zapovjednik. Prvi puta se te tri dužnosti ujedinjuju u njegovim rukama. I koalicija između tri elite značila da zašto je ona postignuta? Postignuta je tako što se je partija otvorila za privatni sektor. Privatni sektor je pristao da će mu partija biti veliki partner u tom bogaćenju koje je u njegovom razdoblju bilo doista intenzivno. A intelektualna elita je pristala razmišljati o raznim društvenim, političkim, geopolitičkim i naravno gospodarskim problemima, ne podrivajući temelje na kojima sve to stoji i ubirući ogromnu korist u tome što su u Džangovo vrijeme sveučilište dobila silno puno novaca. Sveučilišni profesori postali vrlo ugledni e, sa svojim BMW-ima koje su najviše voljeli od svega i nisu nijedni imali zapravo motiv jedne druge rušiti, nego su se uzajamno podržavali. To je vrlo dugo uspješno trajalo. Osmog siječnja 1976. umro je Chuen Lai, koji je od proglašenja Narodne republike Kine 1949. do svoje smrti bio njezin premijer. Chu je bio poštovan kao čuvar stabilnosti u Kini. Čuv zamjenik, vicepremijer, bio je Deng, ali njega Mao neće imenovati za novog premijera. Umjesto Denga odabrao je nepoznatog Hua Guo Fenga, koji je tek 1973. iz provincije Hunan došao u politbiro partije. Zašto ga je Mao imenovao i danas je teško reći. Deng je bio očiti nasljednik, ali Mao je od Denga ponovno tražio da mu ovaj pokaže svoju vjernost i pokornost i pokrenuo je novi val napada na njega. Deng je opet nazivan kineskim Hruščovom i kapitalističkim suputnikom, ali Deng ovoga puta nije popuštao. Na sastancima na kojima su ga napadali Maova supruga Jiang Qing i njezini najbliži suradnici, ta će grupa kasnije dobiti naziv četvoročlana banda. Deng nije odgovarao na njihove optužbe, nego bi rekao da ih zbog lošeg sluha ne čuje i otišao sa sastanka. Mao, već vidljivo bolestan, kojeg se jedva moglo razumjeti, odabrao je za svog nasljednika nepoznatog Hua Guofenga. Roderick Mark Farkuhar i Michael Schoenhals u knjizi Maova zadnja revolucija pišu. Kada je Mao uvečer 30. travnja primio premijera Novog Zelanda Roberta Malduna, Hua je ostao nakon susreta i imao rijetku prigodu razgovarati s predsjednikom. Tom prigodom Mao, čiji je govor bio sve nerazumljiviji, naškrabao je na komadima papira tri rečenice, koje će odigrati ključnu ulogu u borbama za vlast nakon Mao. U njima je pisalo, uzmi vremena, ne budi tjeskovan. Djeluj prema prošlim načelima i, najvažnija za Hua, kada si ti na vlasti, ja sam miran. Navodno zadnja uputa koju je Mao dao Hui kada su se susreli 25. lipnja bila je ova. Obrati pažnju na domaće prilike. Hua Gua Feng bit će dobar izbor, jer nitko nije očekivao da će taj nepoznati čovjek iz Hunana odmah nakon Maove smrti pokrenuti udar na fanatike iz četveročlone bande. Ali Hua nije bio dorastao dengu kada je u pitanju borba za vlast. Kako osigurati da partija ima jasan sustav nasljeđivanja bila je stalna dengova briga. Deng je između ostalog imao i tu jasnu viziju kako ostvariti eh, mirnu smjenu na vlasti i s obzirom da je Kina, opet ponavljam, partijski sustav i što više jednopartijski sustav, Deng je napravio nepisana pravila koje su se morali svi držati. Prije svega, Posmatra je on što se događa, oni su, kinezi su među vremenu svi na vrhu partije bili opsjednuti činjenicom da su se dvije komunističke zemlje raspale za koje su oni tvrdili da nikada neće. Jedno je Sovjetski savez, a drugo Jugoslavija. Proučavali su do sitnih detalja zašto. I to kolektivno rukovodstvo koje su vidjeli u tadašnjoj Jugoslaviji se Dengu učinilo kao nešto što je rješenje. Deng je bio opsjednut da se ne smije ponoviti kult ličnosti. Jedan od razloga zašto nikada on nije htio biti broj jedan je i to, ne ponoviti kult ličnosti. Zanimljivo, u cijeloj Kini, koliko ja znam, imate jedan spomenik Deng Xiaopingu dolje u Shenzhenu i negdje drugdje. Dakle, nije dozvolio da se to grade. Istina, nisu Kinezi pretjerano, on nije pretjerano omiljen među Kinezima, ma kako da im je on donio sve ovo što danas imaju. Ali, ključno je ovo. Da je napravio jedan sustav po kojemu će se birati ovako. Dakle, onaj koji je na čelu partije će odabrat nasljednika svom nasljedniku. Dakle, Deng Xiaoping recimo, iako nije bio na čelu partije, ali je vodio partiju, on je odabrao nasljednika Jan Zeminu, i to je bio Hu Jintao, koga Jiang Zemin ne bi uzeo za svog nasljednika. A Jiang Zemin je Hu Jintao odabrao Xi Jinpinga, koji također ne bi bio izbor Hu Jintao. To je jedna stvar. Dakle, na taj način su se poravnavale te, to sad više nisu ni frakcije, to su struje. Imali ste šanhajsku, pekinšku kao dvije dominantne i još treću, kineska komunistička mladež iz koje su jedan dio vrlo visokih dužnostika, uključujući Hu Jintao i onda premijera Li koji je e, nedavno preminuo. Oni su iste komunističke. Dakle, imali ste te struje koje su se uzajamno držale i taj jedan koji bi došao iz šanhajske frakcije, šanhajske struje, on bi sobom vodio sve iz šanhajske struje. To ne znači da su oni šanhajci, ali su se okupili oko jednog interesa i naravno taj interes je vrlo brzo bio utemeljen i na vrlo konkretnom materijalnom interesu. Dakle, tko je držao naftnu industriju, tko je držao rudarstvo, tko je držao automobilsku industriju. Korupcija je bila potpuno neizmjerna. Jiang Zemin svoju je potporu ulasku Kine u VTO, svjetsku trgovinsku organizaciju, dao vjerovatno 1993. ili 1994. Ulazak Kine u organizaciju koja regulira i nadzire međunarodnu trgovinu vodio je vicepremijer Lin Lanjing, ali protiv ulaska bio je premijer Li Peng, koji je smatrao da bi ulazak u VTO otvorio vrata nekontroliranom utjecaju Zapada, prije svega Sjedinjenih država ali u ožujku 1998. Li Penga zamijenio je Chu Rongji, koji se nije protivio ulasku u WTO. U jesen 1998. Jiang je napisao pismo predsjedniku Clintonu kojem je izrazio nadu da će se problemi s ulaskom Kine u VTO riješiti do prvog kvartala sljedeće godine. Pregovori su dobro tekli. Ključni su se sastanci trebali dogoditi za vrijeme posjeta kineskog premijera SAD-u. Ali uoči susreta Clinton se sastao s najbližim suradnicima i savjetnicima. Oni vanjsko-politički, državna tajnica Merlin Albright, savjetnik za nacionalnu sigurnost Samuel Berger, bili su za dogovor. Unutarnjo politički savjetnici, ministar financija Robert Robin, Čelnik Nacionalnog ekonomskog vijeća jean Sperling i savjetnik za unutarnju politiku John Podesta bili su protiv. Govorili su da će bez dodatnih jamstava kongres biti protiv dogovora. Premijer Chu došao je u posjed SAD-u 6. travnja 1999. Predsjednik Clinton sljedećeg dana rekao da bi nesklapanje sporazuma s Kinom za ulazak u WTO bila neobjašnjiva greška a onda je sljedećeg dana u sati i pol dugom sastanku s kineskim premijerom odustao tog dogovora. Tu se vratio u Peking neobavljena posla. Kina će na prijem u VTU morati čekati do studenog 2001. i ispuniti još uvjeta. Od Arne Vesta u knjizi Nemirno carstvo, Kina i svijet nakon 1750. piše. Ustupke koje je kineska vlada morala napraviti da bi postigla vrlo željeni cilj pridruživanja svjetskim trgovinskim mehanizmima bile su veće nego što je bilo tko mogao zamisliti. Kina je morala otvoriti domaće tržište stranom uvozu i kapitalu u svim područjima proizvodnje i usluga. Prema tome kineske financijske, telekomunikacijske i pravne usluge bile su otvorene stranim tvrtkama. Morao je prestati povlašteni tretman poduzeća u državnom vlasništvu. Moralo se ukloniti kvote na većinu poljoprivrednih proizvoda i eliminirati izvozne subvencije za sve njih. Moralo se izgraditi transparentna financijska pravila i zakone koji su bili u skladu s međunarodnim standardima. Promjene koje je dogovor o ulasku u VTO nametnuo Kini otišle su dalje od bilo kojih drugih koje su postavljene pred neku drugu zemlju. Ali Kini se ulazak u VTO i tekako isplatio. Od Denga odebrani nasljednik opravdao je njegovo povjerenje. Druga stvar koju je Deng Xiaoping uveo jest da nitko ne može ostati više od dva mandata na čelu partije. U Ustav Republike Kine je, Narodne Republike Kine je upisano da na čelu države ne može biti više od dva mandata, ali u statut partije nije upisano, ali su se toga držali. Dakle, deset godina s tim da već onaj koji je zamjenik u tom trenutku, ako je odabran od prethodnika će biti nasljednik i da će se na taj način e, vlast smjenjivati. I to je pomoglo da Zapad koji se pomirio s tim da Kina neće biti demokratska država, koji se pomirio s tim da promjene koje su se očekivale sa kineskim ulaskom u svjetsku trgovinsku organizaciju 2001. sa ulaskom ogromnog svjetskog kapitala u Kinu, sa dolaskom rock'n'rolla, interneta kasnije i tako dalje, ništa se nije dogodilo od tih promjena, ali je u najmanju ruku postojala jedna vrst sjeme, jedna vrst institucionaliziranog načina kako se smjenjuje vlast, odnosno smjenjuju ljudi na vlasti i to kolektivno rukovodstvo koje Jiang Zemin još uvijek nije volio, ali već Hu Jintao uveliko jest. Je značilo da nijednu odluku ne donosi samo jedan čovjek, što je dovodilo do, dovelo do toga da Kina bude malo predvidivija zemlja. Ona je bila nepredvidiva jako dugo, netransparentna, nepredvidiva, a onda upitno je da li i racionalna. Prema tome, tu su se sad počele slagati ove tri komponente države sa kojom je demokratski zapad nije imao više problema surađivati, zapravo odustaje uopće od ideje da se Kinu gura ka, ka promjeni. No, Jiang Zemin koji je istina bio veći, više autoritativan nego Hu Jintao, on je pokušavao razmahati, ali ponavljam. Imao je dva premijera pod sobom, prvo je bio Peng, poslije, nakon toga Zhu koji su bili iznimno, jedan i drugi svaki na svoj vrlo različit način, iznimno sposobni izvršitelji. Dakle, oni su stajali na čelu centralne vlade, iznimno sposobni i neka vrsta korektiva partijskih odluka zbog toga što su oni zahtijevali da se apsolutno fokus drži na gospodarstvu. U tom trenutku imate zemina koji je autoritaran, ali koji ne može ući u svađu sa tržištem. Dakle, tržište dobiva status jedne takve sile u Kini, e, kada se na tržištu stvari poremete, partija mora slušati. Jedini, i to je bila ta izreka, jedini ko sa komunističkom partijom smije raspravljati i pri tome biti na više stepenici nego komunistička partija jest tržište i što tržište kaže. Sve se to naravno nastavilo i sa Hu Taom, ali on bio potpuno čovjek drugoga stila i čovjek koji je u svom mandatu pak morao iskusiti puno nevolja, tako da on je manje impresivna priča i čovjek koji će zapravo vjerojatno ostati negdje u, na marginama kineske povijesti. Deng Xiaoping bio je zadnji kineski vođa koji je ratovao u građanskom ratu i u ratu protiv Japana. Proživio je dugi marš i rad završio kao politički komesar druge armije. U 50. godinama Mao ga je kao civila imenovao u Centralnu vojnu komisiju, tijelo kojim partija upravlja vojskom. U tom su tijelu samo Mao i Deng bili civili. Kada ga je Mao vratio iz progonstva za vrijeme kulturne revolucije, imenovao ga je i za načelnika glavnog stožera Narodno-slobodilačke vojske Kine. Kada je Mao umro, Deng će baš vojsku iskoristiti kako bi učvrstio vlast. Godine 1978. Demokratska republika Vjetnam počela je oduzimati imovinu Kineza koji su živjeli u toj državi. Bio je to dio socijalističkih reformi. Cilj su bili mali poduzetnici i trgovci, uglavnom Kinezi. Već u travnju i svibnju oko 50.000 Kineza pobjeglo je iz Vjetnama u Kinu. Do srpnja broj izbjeglice povećao se na 170.000. tisuća. Na to je Vjetnam počeo pripremati invaziju Kampučije, koja je bila kineski saveznik. Deng je odlučio udariti na Vjetnam. Već u rujnu 1978. počeo je pripremati invaziju na tu zemlju. Nadzirao je izradu planova i razmještaj stotina tisuća vojnika. Na čelo invazione sile postavio je svog starog saveznika i prijatelja generala Shu Deng je znao kako se priprema rat. Aleksandar Pancov u Dengovoj biografiji piše. Morao je osigurati diplomatsku potporu za rat. U rujnu posjetio je Burmu, Nepal i Sjevernu Koreju, u studenom Tajland, Maleziju i Singapur. Podržali su ga samo tajlandski vođe, ozbiljno zabrinuti da bi oni nakon Kampučije bili sljedeći na redu za vijetnamski napad, ali čelnici drugih država nisu izrazili glasno protivljenje, što je zadovoljilo Denga. Sada je Deng izvijestio i Amerikance, objašnjavajući predsjedniku Carteru da treba njegovu moralnu potporu. To što se Carter nije pretjerano trudio odgovoriti ga od toga, bilo je vrlo važno za Denga. U suštini, Carter je dao posredno izraženo odobrenje. Tako je to izgledalo ako se gledalo izvana i to je bilo ono što je Deng trebao. Tako što će početi rat nakon povratka iz Sjedinjenih država, Deng će možda uvjeriti Brežnjeva da djeluje u suradnji s Amerikancima i tako umanjiti želju Moskve da se uključi u taj sukob. Dobar dio vojnih zapovjednika bio je protiv tog rata s Vjetnamom, uključujući i maršala Je Jianyinga, starog Dengovog mentora i zaštitnika. Ali Deng je odonio odluku i kineske trupe prešle su vjetnamsko-kinesku granicu u zoru 17. veljače 1979. Rat je potrajao 29 dana. Kineska vojska uspjela je prodriti nekih 30 km u dubinu Vjetnama. Poginulo je oko 25.000 kineskih vojnika i oko 10.000 vjetnamskih vojnika i civila. U ratu je postalo jasno da je narodno-slobodilačka vojska Kine zastarjela politička vojska. Aleksandar Pancov piše. Ali bio je to veliki domaći triumf za Denga. Tijekom rata Deng se nametnuo kao autentični, autoritativni vođa partije i zemlje. Oslabljen je maršal Je i Hua Guofeng prestao je biti prijetnja. Samo je Chen Yun ostao jaka figura unutar vodstva i Deng je s njim uvijek mogao postići dogovor. Iako je Chen bio ljubomoran na njega, on je u suštini bio zadovoljan ulogom druge po redu osobe u partijskoj hijerarhiji. Deng se utvrdio na vlasti, vojsci je pokazao da je nesposobna potvrdila se stara Maova izreka, sva vlast dolazi iz puščane cijevi. Deng i njegovi nasljednici uvijek će biti čelnici Centralne vojne komisije, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka pitali ste o, o šoku Dengove smrti. Deng Xiaoping je dugo bio već u stanju u kojem se očekivalo da će umrijeti i tvrdili su izvori da je on zapravo na aparatima koji će se isključiti u trenutku kada to bude najpovoljniji moment i to se doista dogodilo u veljači 1997. godine. Mnogi su komentirali da je Jiang Zemin odlučio da se to dogodi prije preuzimanja Hong Konga pod suverenitet 1. srpnja nije želio da Deng bude živ u trenutku kada će se taj povijesno bitni moment dogoditi, e, koji je naravno ušao njemu u sve njegove uspjehe i, i postignuće. Međutim, Dengova smrt nije bila toliki šok zbog toga što prvo što ga već nije bilo u javnosti dosta dugo i zbog toga što on doista među kinezima nije bio pretjerano, ni danas nije pretjerano omiljen. Ono što ostaje iza Denga, i Đan to vrlo brižno njeguje, jeste to što velite, kako izgleda, on je gore, negdje u Haju kako se zove, recimo, kineski Kremlj, to je dio zabranjenog grada gdje su rezidencije najvišeg rukovodstva. Tu je premijer isto tako, centralna vlada. Dolje su guverneri i partijski sekretari pokrajina i ispod njih onda gradovi i tako dalje. Vojska koja je i dalje u procesu modernizacije, što znači trebaju je skratiti novi 500 tisuća vojnika. Ona sa 3 milijuna dolazi na 2,5, a treba doći na 2 milijuna, što nijedna vojska ne voli. Bez obzira, čak i kad svača da je to za nju negdje će biti dobro, ali to nijedna vojska ne voli, ne voli niti to da je ostala sa tom ogromnom sjenkom Tiananmena koju ne zna kako će prevladati i kako će dalje, koju doktrinu ona dalje slijedi. Međutim, Dengna je napravio jednu stvar i to naslijedio, da je napravio jednu trgovinu odanosti za interes. Tko će mi biti odan? Dakle, komunistička partija ostaje nedodirljiva. Izjavi mi odanost, a ja ću ti kroz prste gledati sve što radiš. Tu, nažalost, su se otvorila vrata za, ja bih rekla, metastazičnu korupciju. Vojska koje će se oduzeti jedan bitni dio njezinog statusa države u državi time što će se, i to nije samo da će se skratiti broj vojnika, vojnike manje više, nego što se vojska kompletno preinačuje, postaje koncentracija na ono što nije prije nikada imala, na ratnu mornaricu, zrakoplovstvo, tenkovske jedinice i ove koje su bile prije vrlo bitne zbog očekivanog napada Sovjetskog saveza su manje bitne. Dakle, to je jedna velika promjena cijele doktrine dobiva slobodu ulaziti u biznis. I to biznis koji donosi ogromne profite. Vojska je vlasnik jednog velikog broja hotela, iznimno visoke kategorije. Vojska je vlasnik jednog velikog broja tvornica koje proizvode one lažne DVD-e gdje su filmovi nasnimljeni, narezani i to se prodaje na crnom tržištu. Ogromna količina prihoda. I vojnici posebice vojni dužnosnici koji imaju status u, u Centralnoj vojnoj komisiji i naravno dolje, postaju među najbogatijim kinezima. Znaju samo da moraju biti odani. I znaju samo da ne smiju nigdje ništa to od svega što možda imaju u glavi, možda im se sviđa ili ne sviđa, nigdje ništa ne pokretati. Nakon gušenja demonstracija na trgu nebeskog mira, vrhovni vođa Deng Xiaoping održao je govor pred Centralnim komitetom partije. U njemu je rekao, ukratko moji pogledi na međunarodnu situaciju mogu se sažeti u tri rečenice. Prvo, hladno sagledajmo situaciju, drugo, moramo zadržati ono što imamo, Treće, moramo djelovati mirno. Nemojmo biti nestrpljivi, nemojmo biti takvi. Te tri rečenice Deng će sažeti u maksimu. Sakri svoje mogućnosti, čekaj povodnu priliku. Prema toj maksimi će Deng i njegovi nasljednici na čelu partije i države Jiang Zemin i Hu Juntao. Godine 2010. na sastanku regionalnog foruma ASEANA, Saveza država Jugoistočne Azije, kineski ministar vanjskih poslova Yang Jiechi odjurio iz dvorane za sastanke nakon što je državna tajnica Hillary Clinton počela kritizirati kinesku politiku u Južno-Kineskom moru. Nije ga bilo sat vremena. Kada se vratio, održao je 30 minuta dugi govor u kojemu je rekao ove riječi. Kina je velika zemlja, druge su zemlje male. To je samo činjenica. Godine u kojima je vrijedila Dengova maksima bližile su se kraju, a i na čelo Kine doći će čovjek koji će početi voditi Kinu drugim smjerom. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.